Matthäus hoofdstuk 26 Nadat Jezus oor al hierdie dinge klaargepraat het, het hy vir sy disciples gesê, Julle weet dat dit oor twee dae paasfeest is, dan word die Seun van die mens oorgelever om gekruisig te word. In daardie tyd het die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk by mekaar gekom in die woning van Caiaphas, die hoopriester, Hulle het daar saam planne gemaak om Jesus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. Hulle het egter gesê: "Nie op die fees nie, sodat daar nie oproer onder die volk kom nie." Terwyl Jesus in Betanië in die huis van Simon die Melaatse aan tafel was, het 'n vrou by Jesus gekom met 'n albasterfles baie kosbare reukolie en dit op sy kop uitgegiet. Toe die disippels dit sien, was hulle verontwaardig. Waarom so verkwisting? Vra hulle. 'n Mens kon die reukolie vir baie geld verkoop het en dit vir armes gegee het. Jesus het dit gemerk en vir hulle gesê: "Waarom maak julle dit vir die vrou moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Die armes het julle altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie." Deur hierdie reukolie op my liggaam uit te giet, het sy my voorberei vir my begrafnis. Dit verseker ek julle. Oral waar hierdie evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het tot herinnering aan haar. Toe het een van die 12 disippels, die een wat Judas Iskariot genoem is, na die priesterhoofde toe gegaan en gesê: "Wat sal julle my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande kom?" Hulle het hom toe 30 silwer muntstukke betaal. Want toe al was hy op die uitkyk na 'n geskikte geleentheid om Jesus te verraai. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood kom die disippels na Jesus toe en vra: "Waar wil jy hê moet ons gaan regmaak vir u om in die Paasmaaltyd te eet?" Jesus het geantwoord: "Gaan in die stad na so en so toe en sê vir hom: Ons leermeester sê: My tyd is naby. In jou huis wil ek saam met my disippels die Paasmaaltyd hou. Die disippels het gemaak soos Jesus aan hulle opgedra het en die Paasmaaltyd voorberei. Toe dit aand geword het, het Jesus sy plek aan die tafel ingeneem saam met die 12. Terwyl hulle eet, sê hy: Dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Hulle was baie onthuts en een na die ander het hom begin vra. Dis tog nie ek nie, Here? Hy antwoord toe: Die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek, dit is hy wat my sal verraai. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe soos daaroor hom geskrywe staan. Maar wie die man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore was nie. Toe sê Judas, sy verraaier: "Is dit miskien ek, Rabbi?" Jesus antwoord: "Dit is soos jy sê." En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: "Neem, eet. Dit is my liggaam." Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseel word en wat vir baie vergiet word tot vergeving van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wijn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nieuwe wijn in die koninkryk van my vader sal drink. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan olijfberg toe, Toe sê Jesus vir hulle: "Julle almal sal my vannag nog in die steek laat. Daar staan immers geskrywe: Ek sal die herder doodmaak en die skape van sy kudde sal uitmekaar gejaag word. Maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruitgaan na Galilea toe." Daarop het Petrus vir hom gesê: "Al sal hulle u ook almal in die steek laat." Ek sal u nooit in die steek laat nie. Toe sê Jesus vir hom: Dit verseker ek jou. Vannag nog, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloën. Petrus sê vir hom: Al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloën nie. Al die ander disippels het ook so gesê. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane en hy sê vir hulle: "Sit hier terwyl ek daar gaan bid." Hy het vir Petrus en die twee seuns van Zebedee saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê: "Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met my." Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid: "My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos u wil. Daarna kom hy na die disippels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus: "Kon julle nie eens 1 een uur lank saam met my waak nie? Waak en bid sodat julle nie in versoeking kom nie." Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. 'n Tweede keer het hy gaan bid en gesê: "My Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied." Toe hy terugkom, kry hy hulle weer aan die slaap. Maar van die vaak kon hulle nie hulle oë oophou nie. Hy het hulle weer alleen laat bly en 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na die disippels toe terug en sê vir hulle: "Slaap en rus julle nog? Die uur het gekom. Die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee. Staan op. Kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai is hier naby." Op daardie oomblik Terwyl Jesus nog praat, kom Judas, een van die 12 daaraan. En saam met hom was 'n groot klomp mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk gestuur. Die verraaier het met die manne 'n teken afgespreek. Hy het gesê: "Die een wat ek soen, dit is hy. Gryp hom." Hy het reguit na Jesus toe gegaan en gesê: "Goeiemôre, rabbi." En hom gesoen. Maar Jesus sê vir hom: "Vriend, doen wat jy gekom het om te doen." Toe kom hulle vorentoe, gryp vir Jesus en neem hom gevange. Een van die wat saam met Jesus was, gryp toe sy swaard en trek dit uit. Hy slaan na die slaaf van die hoofpriester en kap sy oor af. Toe sê Jesus vir hom: "Sit jou swaard terug in sy plek." Want almal wat na die swaard gryp, sal deur die swaard omkom. Of dink jy ek kan nie my vader om hulp vra nie? Hy sal dadelik vir my meer as 12 legioene engele beskikbaar stel. Maar hoe sal die skrif dan vervul word wat sê hoe die dinge moet gebeur? Dit was toe dat Jesus vir die klomp mense gesê het: Was dit vir julle nodig om met swaarde en stokke uit te gaan om my te vang asof ek 'n rower is? Dag vir dag het ek in die tempel gesit en die mense geleer. En julle het my nie gevange geneem nie. Maar dit alles het gebeur sodat die geskrifte van die profete vervul kan word. Toe het al sy disippels hom in die steek gelaat en weggehardloop. Die mense wat vir Jesus gevange geneem het, het hom weggelei na Kajefas, die hoofpriester, waar die skrifgeleerdes en die familiehoofde bymekaar gekom het. Petrus het op 'n afstand agter hom aangegaan tot by die binnehof van die hoofpriester se woning. Hy het ingegaan en daar by die wagte gaan sit om te kyk hoe dit afloop. Die priesterhoofde en die hele Joodse raad het vals getuienis teen Jesus probeer kry sodat hulle hom kon doodmaak baie vals getuies het na vore gekom en tog kon die raad niks teen hom vind nie. Eindelik het daar twee vorentoe gekom en gesê: "Hierdie man het gesê ek kan die tempel van God afbreek en in 3 dae weer opbou." Toe staan die hoofpriester op en sê vir hom: "Verweer jy jou glad nie. Wat van die getuienis wat hierdie mense teen jou inbring?" Maar Jesus het niks gesê nie. Die hoofpriester sê toe vir hom: Ek stel jou onder 'n eed by die lewende God dat jy vir ons moet sê: Is jy die Christus, die seun van God? Jesus antwoord hom: Dit is soos u sê. Daarby sê ek vir julle: Van nou af sal julle die seun van die mens sien waar hy aan die regterhand sit van hom wat magtig is. En julle sal hom sien kom op die wolke van die hemel. Toe skeur die hoofpriester uit verontwaardiging sy klere en sê: Hy het God gelaster. Waarvoor het ons nog getuies nodig? Daar het julle nou net die godslasterlike woorde gehoor. Wat dink julle? Hulle het geantwoord: Hy verdien die dood. Toe het hulle in sy gesig gespoeg en hom met die vuis geslaan. Hulle het hom geklap en gesê: Jy is mos 'n profeet, <laughs> Christus. Sê vir ons, <laughs> wie het jou geslaan? Petrus het buite in die binnehof gesit toe 'n diensmeisie na hom toe kom en sê: "Jy was ook saam met Jesus die Galileër." Maar hy het dit voor almal ontken. "Ek weet nie waarvan jy praat nie." Hy gaan toe na die uitgang van die binnehof. Daar sien 'n ander diensmeisie hom en sê vir die wat daar staan: "Hierdie man was saam met Jesus van Nasaret." Weer het Petrus dit ontken en met 'n eet gesê: Ek ken die man nie. Rukkie later kom die manne wat daar staan na Petrus toe en sê: Dit is waar. Jy's ook een van hulle. 'n Mens kan dit aan jou spraak hoor. Toe begin hy vloek en hy sweer: Ek ken die man nie. En op daardie oomblik het daar 'n haan gekraai. Toe val dit Petrus by wat Jesus gesê het: Voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloën en hy het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil.